Atong pasalamatan ang duha kaawit sa mga abakita sisters kanang mga dalagaha kung ako panang apo at tuna ko napapuyos balay walay trabaho ako'y manggaba sa ilang labunon basta sige lang yung kanta ng kagsulan nindot kayo ng atong mga anak na doon talento sa pagkanta sa panahon sa negosisyo namo ni Pastor Abing sa Facebook akong giakseptar ang maong uh, imbitasyon. Napatunta ng imbitar mo at tungwa pa ko mag-retire ng nakinsunan. Itong panahon nga 250cc pa ang akong dagan. Karon 50cc na niyaw na pag-imbitar. So medyo gamay na tag-agi ani mga kaigsunan. So mangayo kog dispensa sa mga opisyalis sa association tungod kay dunay mga butang nga ingno nato wa dayon ta magkasinabot ang inyong imbitasyon ako ra panion pasakyan og plane nindot kayo kay ang plane kaya ay magsakay kay sa barko grabe kagaghat inconveniente sa barko terminal masakay pa ka og bus paingon nato sa barko gikan sa terminal sa kompanya mga Pilipino di maglinya, magdasok, nahunta pulso yun makasakay. Ug ikaw makauna iduot-duot ka na sa atong panuigon alkansi na matagdinot anay na kedsonan. So akong ginas Pastor Abing Palihog, mangayo ko dispensa sa association na dili ko makabiyahe na ako raw sa kuyog yun ang akong asawa. Yan ang pastor, usara mag ticket para sa imo. Ako, ako na lang mo offer magbarko na lang ni Mrs. Serrano basta uban ng yun siya. So muna nga si Mrs. Sirano akong giuban sa amo mang biyahe sa Mindanao duha ang iyang katungdanan alternate driver ni nako siya puli-puli ni drive kunya uban-uban man siya bisag asa so bodyguard na nako siya <laughs> so nauso naman karon ingon ni senator Dilima nga di gyud maayo maglakaw gulay driver bodyguard attention. So, wala do, guy. kami ni Mrs. Rano, sa akong driver bodyguard, nagkorelasyon ni. Uh, pero legal ang among relasyon, ayaw mo kabalatan. So, muna katarungan nga naman ni Mrs. Rano. Huwag nalipay ko sa inyong imbitasyon mga kaitsura. Nalipay ko nga unang higayon na kanimis kamote sa ilan. Pagkanindo sa inyong isla mga kaitsura. Nanong di ba ninyo himuning syudad sama sa Samal Island? Nga tibuok isla syudad. No? Para independent na mo. Gamay ramanggod ang bahay ninyo kung magsalig mo sa Cebu. Magulan sa Cebu, taliksik ra inyo madawat diri nga budget nga nag-exonan. Ug na ko'y gustong i, i pasantok ninyo. Kamo nga dunay access sa government, Nasuroy-suroy na magunapon ning hapit tibo kalibutan mga kaigsunan tungod sa akong trabaho. Ang ipadako gyud ninyo dinhi ang turismo. Ang turismo mo dako ninyo sa duha ka pamagi. One, super cleanliness. Tanang barangay hinlo mga kaigsunan. Tanang barangay hinlo gyud super cleanliness. Kanang kananan higlo gyud mga kaigsunan. Sanitize gyud ang tanang kutsaran tinidor mga kaigsunan mo na ginahugupan sa mga turista. Ikaduha, nga ang tanang mga tao pulos maabi-abihon. Mapahiyumon, unya, kinahanglan, walay mga krimen batok sa mga turista. Gani sa ubang nasod, dunay special police nga gitawag tourist police para ra na sa turista ng mga pulis. Pero nalipay ko din yung mga kaigsunan sa Mindanao, mga pulis dito, gababag, armalite, pero din pila na ko kaadawa, di ko kitang pulis, wamoy pulis dire. oh, napasabot na ang kalinaw ninyo hilabang lindupa. Pero na ako'y sugyot, ipabot ninyo sa inyong gobyerno. Dako ang budget sa Department of Agriculture karon. Bilyon na bilyon ang budget sa agriculture ang atong nakita sa inyong yuta, pagkapatag, nindot kayo, nakatungkog si Tihon. Ang inyo din, ipatag yun, nindot kayo. Apan lang, kay kini, gaugmad naman ni, wak pamuabot si Madjilan, inyo naman ni Giuma sa mga kapwa-puhan, mungang inyong yuta, wak na'y tambok mga kaigsunan. Muadto mo sa Department of Agriculture unta ang congressman magbukog budget din he. Eh. Air condition ang yuta pinaagi sa organic fertilizer. Din himo magmanufacture og organic fertilizer ipanghatag sa maguma aron ma-recondition ang inyong yuta. Pagkaluag, pero karon nagsuroy ni kagadhapon ni Brother Rene, si Lidonyo, pagkadaghag bakante na kaigsunan. Kung inyo nang utilize ang inyong mais, bawat-bawat mo sa ilakbong sa bukid ng mga kaigsunan. Walang may utilize. Mudako ni mga kaigsunan. Okay. Balikan ng mga kaigsunan. Pastor Serrano, kadato, 250cc na ito. Karoon, 50cc na lang yun. Eh. Hinday-hinday lang lang yun yung atong dagan mga kaigsunan. Pero ninyo mga kaubanan kong seniors, Panginoon na ay maayo na ito nawa sa inyo. Salinin niya hay, una ang mga senior. Uh, ah, unya, sa mga pitihan, may diskwento ta. Mukhaon tag-restaurant, diskwento. Eh, isa kay tagbas, diskwento. Musa kay tag-aeroplano, diskwento. Muna ay maayo para na mo. Muna kay sunan, no? Gani sa ubang syudad, ang mga seniors dito, libre o birthday cake kada nila adlaw nga natawhan. Pero na mga hatag sa gobyerno nga, di na ta makapahimulos. Hatagan tag cake, di na ta mangaon, di mahadlok man tag sugar. <laughs> O ana na ang mga seniors dagan nagipili. Kunya sa ubang syudad, libre ang sini. Wa tay problema kay di man ta mananaw. Oh, pero kung panalit mananaw man, wa gyapon pulos kay mga tuong man senior sa sulod sa sinihan. O kay suna, wa gyapon pulos. Oo. Pero naay maayo. Sa panahon sa kinidnapay, exempted may wa. Yun, manidnap na mga Hasol kayo, Miss Kidnapper, kung ilaming doon. Panahon nga doon ay hostage taking, ang unang i-release senior citizen. Kamong mga batanon di mo buhian kay mga batanon na mo. Moro na maayo na to. <laughs> Unya, mga seniors, paminaw mo. Kung namoy sikreto sa inyo yung kinabuhi nga wa, ginyo yung katugan, karon nga senior na mo, itugan na na ninyo sa lipata mga matay. Pero pili alam ninyo ang inyong tuganan. Ang inyong tuganan ka ng pareha po ni mong senior, kaya di mo po nakahinom dumugo sa inyong isulti. Mga pero nanindot na ang mga seniors. So, di na ito maglalis. May duha ka magtiayon, mga tiguwang na, mga utsitanyos. Iyan sila, kuan ba, pasangil. Ikaw, mami ba, limtanon ka na. Ingo na sa dili, ikaw ang limtanon. Ingo na sa dad, ayaw na gyud ni Limtanon dito mo nga kung naagan ko isulti nimo na ko itugon imo gyud ang ilista kay ron gyud mo malimtan ingon ang bana grabe naman ako sa ilista god mitindog ang bana kay dito man siya sala ingon na dad asa mo ka Yan sa gigutom ko, mag-snack ko. Yan sa dad, dad, ipo ko snack. Yan mo ang bana. Oh, sige. Kung sa may mong gusto. ya, ice cream, ibutang sa tasa. Paibaboy at chocolate pudding dayon i-sprinkle og kanang ginaling nga uh, nuts ingon ang bata oh that ilista gid na kay malimtan gid nila ingon eh, na di ko malimtan ingon eh, na ice cream butang stasa kay babo ng chocolate pudding i-sprinkle og nuts nga ginaling Ingon eh, na nga sa gusto man agad pero ilista lagi masig malimtan sa grabe gikan lang sa sala pa kusina malimtan pa gyud sukuan ba na Naduga mo balik ng ya. tahun Hmm? Dibalik ng bana? Balagkag mo sige dalas bana? Toasted bread. Ini ko na Dan Karena awak kong imo pa ng gilista. Isakto yun ngaku kita gitugon nimo. Toasted bread. Dili nama yang yung order. giorder. Ingon ang bana, ayaw kong lalisa. Toasted bread dia Yan mong order ingo niya sa sawa. Dadili lagi ingon nah, ang bana asa na imong gi-order ingon niya juice ang akong gi-order Ayaw na maglalis, mga senior na ta. Ayaw na. Maura na. Salusaon. Busa ka ng mga senior ng mga bana, ng mga lambing pa silang asawa, palambing-lambing na. Wala naman may lao. mo na rabis, mga kaiso na. na mo, ana. e na ako'y gihusay nga magtayo ng mga tiguwang na di nagadulong. Iwan ang asawa, hilasan mga kapastor. Gusto ko'y hilas. Nasa, iguwang na sa mukan. Bastilan, sister. Di sa, una-una rin ay kadako, sige ko, saan mo na mo? Hindi na mga maka-rabis. Ano na rabis? Dahil na sa mga kaigsunan balik mo karon to. ah tapos panihapot kami to. Derita ha kay magamit ko projector mga kaigsunan happy family gihapon na to itong kagahap kagabi mga kaigsunan na ako'y dala na DVD na pulura na tubo niya ni Pastor Abing murag tulo na lang kuno ang bakante mula kay Tatiya. di ko mandawat ang bayad ninyo karon mga kaigsunan at turin ninyo bayad pasturating sa sunod ng mga adlaw. Okay? Dayon, kung mahot na nagyod og DVD, magpalista lang mo kang Pastor Abing kay akong ipadala sa LBC ang maonga DVD mga kaeksula. Sulay ninyo gamit. Small group. Salida mo sa barangay hall. Manangin mo sa barangay captain mo nagibuhat sa Mindanao. Mangimbitar og mga tao. Isalida ang happy family mga kaeksula. Kaya nga itong happy family, family issues, gidugtong ang doctrinal na issues mga kaigsuna. Sulay ninyo, muna ang ginabuhat sa uh, Mindanao mga kaigsuna. So, muna ang atong DVD at mo ni Pastor Abing. Okay. Ang atong dadong kaninyo, grabe kasi silyo o giyano kayo ng topiko. Pero sulayan kong natugpuga-puga, basig na atong, atong makuha gikan sa pulo nga hilabing kasinsinyo. Ang uluhan ni ini mo, honor your father and mother. Absolute or relative. Ang ato bang pagtawad sa ginikanan absolute or relative? Atong sinsinyohon. Muna ta sa relative respect. Ang relative respect, buti ko sabot, mutahog ko sa akong ginigtanan depende sa panahon depende sa dapit depende sa sitwasyon labaw sa tanan depende kung siya angay bang kahuro mao na ang gitawag relative respect ang absolute respect mao ni mutahog ko sa ginikanan walay if wala magdepende sa panahon wala magdepende sa dapit. Wala magdepende sa sitwasyon. Mutahod ko sa akong ginikanan. Bisan dili siya talahuron. Mutahod gihapon ko. Muna gitawag ko absolute respect. So karon ato nang bumaron dili teksto por teksto kung dili mukuha tag sugilanon sa balang kasulatan aron tug-anan ta mga kaigsunan mao ang teksto ang atong pagkatunan Exodus 20 bersikulo 12 pahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron ang imong adlaw nining yuta maga kataas o madagayaon kitang mga 70 Adventist nagatuo nga ang unang pinakadako nga sugo mo ang gugma sa Dios nga ang gugma sa Dios gi pa lapad pinagi sa unang upat sa napulo ka sugo ug ang ikaduha nga labing dako nga sugo mo ang gugma sa isip katao mo ang katapusang unom sa napulo ka sugo gugma sa silingan o isikatao. Wato tag sumadag jutay. Gugma sa Diyos. Gitawag ka na vertical relationship. Relasyon tayo sa taas. Lagi mo diha, walay mga Diyos-Diyos. Ikaduha, dili magsimba sa mga kinulit o larawan ng mga Diyos-Diyos. Ikatulo, dili magpasipala sa ngalan sa Dios. Ikaupat, balaanon ang adult papaulay gugma nato sa Dios. Ang gugma sa atong isip katao horizontal relationship. Tahoron ang amahan o ginahan. Dili magkatay, dili manapaw, dili mangawat, dili mamakak, dili masina sa mga butang sa isip katao. Inyo bang namatikda? Nga sa napulo kasugo, usara kasugo ang dunay saad na direkta inyo banan na matikdan. Wala magingon, dili ka magpatay aron di ka mamunting lupa. Wala gyud. Wala magingon, dili ka manapaw aron di ka mabunalan sa bana sa imong kabit. Wala. Apan pagingon tahurong mo ang imong amahan o ginahan sa diretso aron mo taas ang imong kinabuhi nining yutaan. Nga naman gyud nga ipatawad man ang ginikanan. Mubalik ka sa paglalangit. Ang paglalang mga kaigsunan mo ang pagbuhat sa usa ka butang nga gikan sa wala. Gikan sa wala. Gisulti lang. <laughs> Ug unya nabuhat. Siya dan og si iba wala magikan sa kaliwatan sa tawo Kung dili siya dan og si iba gibuhat sa Dios gikan sa yuta o gihimo siya nga babae o lalaki mga kaigsunan imong makaplagan mga kaigsunan nga ang Diyos Diyod mo ay naghago sa pagungol sa abog o nahimo na tao mao nga ang kaliwatan sa katawhan kilabihan kamahal sa tunangan sa Dios kay siya gyud mo'y nagpurma Unya ang tao sumala kagabi nga atong gilakbitan Hinesis 1.26 kita gilalang sa dagway sa Dios pagdagway sa Dios ginalang kita mao nga ang tao ilabi ang kataas ang iyang bili gidugangan pagyod Isaias 13:12 akong buhaton ang tao kansang bili labaw pa kaysa bililhon nga pino nga bulawan bisan pa sa bulawan nagikan sa offer so tanawa ang imo ug akong bili dili pinagi sa diploma dili pinagi sa salapi apan ang atong bili o saragyon labaw kita kay sa bulawan mga kaigsuan apan ang tao lahi bisag unsa nimo kakwartahan sa kamutis Wato kag sibo magragid-ragid ka wagi mag-share nimo bulag yung magman nimo Musa kay sa jeep mo yung produktor yo erod-erod dito yo Oh, ano na? Pero di ay, hinabihanin mong kakwartahas kamotes. Pero wala kay kwartas kamotes. Hinulam mong pagyod ang bag na mahalong. Nakasunglasses pagyod. Kanang pinalit sa maranaw mga kaibigan. Hayag sa halos. At tulitog si Bo. Di ba ang konduktor sa trip magkamamam ni mo? Ma'am, irog-irog ma'am. Ingon na yun ang tao ni anak. Mag-exo nagatanaw sa gawas? Oo. Oh, mamatay ang tao nga ordinaryo na das mga sakyanan. Palingog-lingog rin yung takiya, di mo bayad. Magkalugos-lugos, palitag lungon. Moro na. Pero kwartahan gani ang tao, labing minus 50 mil. Profesional ang tao, labing minus 50 mil, mga kaekso. Ano na yun? Ako, biktima ko na yan. Graduating ko sa theology, dito may french school sa Surigao, kauban mi ni Mrs. Sirano. No? Luktok mi. Eh, mangimbita lagi, mangita mga Bible study. Ani atubang na ko babae mo, kapanudlay, nagkadaster, naran ako na daster. So ako ra pong gimanang-manang, manang, ni ang nagni dinhi. Ang sunay inyong tuyo. O lagi, kadang imbitar mi, na meeting niya. Ay, maayo, kaya na atong ninyo na walay klase. Uy, murag na kayo ko. Klase na diskutan. Mama, lagi, may gani kay nagsira ang mga eskulahan karon namo kay bakasyon. So nausab ang akong tawag niya, wala ko magmanang. Ni ko nga, okay? So asa po dahil ka lugar ng trabaho sa principal ko anong elementary school. <laughs> Oh, okay. Ingon ako sa tanaw nga lagi, maniguro ta ba? O sige, maniguro ta. At tulog po ni sunod, maayo na balay. Doorbell, ang isugat, ni sugat, batanong ng babae. Maayag ilis. Ay manamo, mabuntag ma, mangimbitar mi nimo. Ingon ng babae, ayaw pag mamoy, hirtir ako ni balaya. Pagsoon ang taong tinanawan, di yun mao. Kapanalang sa Diyos na atong galagaran. Walay salapi ang imong bili, labaw kay sa bulawan. Walay diploma ang imong bili labaw kay sa bulawan. Bulawan. Kay kitang tanan pulos anak sa Dios mga kaigsoon. Mao nga kita nga binuhat sa Dios iyang gipalangga sa tanan linalang sa kalibutan. Dili plano sa Dios nga ang iyang buhaton pulos tao ang iyang gigibuhat sa danog si Ibargyot kung nagingon ang Diyos, ada nung iba, magdiayon mo, magsanay mo. Ang kabinyon mo ay nagpasanay sa kaliwatan. Kahit kung ang Diyos iyang buhaton ang tanang tao, pinagi siyang kamot, 7 bilyones na takaron. Arang kabinsya ang atong ginoo. Magamputan na yun asa mo kay di apay akong buhaton, o sa kabilyon pa akong buhatunon. Kapano abuhata sa Dios ang tanang tao? Direkta. Gipaagi niya ag ahinsya. Gipaagi niya og sole distributor. Gipaagi niya og authorized manufacturer o kining authorized manufacturer mo ang asawa o gambana gidilagahan sa Dios God was the creator of Adam and Eve and husband and wife is the agent of God and he is the agent of the creator. Therefore, husband and wife are not creators, but we are pro-creators, mga kaigsoon. Ahin siya ta sa ginoo, mga kaigsoon. May partisipasyon ang asawa gampana, kaigsoon. Mahinungda, nga kung ang tao nagtahod sa iyang maglalalang, nan ang mga anak patahuron usab sa iyang ginikanan kay ginimoy ahinsa sa Dios sa pagtasanay sa kaluwatan. By the way, mga batanon, paminaw mo, kining pagkaginikanan cyclical ni sa English ko. Buti pasabot gatuyok-tuyok rani. Kani karon mo'y inyong apuhan, ugma kamo na bud mo'y apuhan. Kamu mga batanon ugma, kamo na po'y mga anak. Busa karon, at Sigmund Kamo, ay, sinalayang sa tatay pagkalikod, magkasakit ko, sao ba na to? Nadihara na ng tao sa kamotis, dihara po na, nagdag ko, dihara yan, ang buot na lang, di niya makapas ang yung batanon. O, sige lang, okay rin na sa amo. Pero ugma, oh, ang inyong anak na po mo yung mga pagkalikod, makasagot ni mama. Kamu na po ang di nila masaktan, mga kaitsunan. Cyclical ni tuyok-tuyok, yeah? karon kamong mga batanon ang uban ninyo lipat-lipaton ra mga ginikanan daghang mo pasumangin ugma kamo na po'y lipat-lipaton sa inyong mga anak ha? gani naglisod na sabot ninyo kaya kaniadto nga dinamo ganahan suoton suoton na ninyo kaniadto manghilak gyud ni og nay buslot sa among pantalon karon naon sa man mga buslot nga pantalon baligya naman di na namo na pasabtan isa yung nagka ng tuhod ninyo, hindi nakabasta-basan, manghilak na sa una papandalunon ni. Oh, kanya tutupihan mi nga makabang, maghilak mi kay sumugon mi sa among eskwelahan nga gukdununon mi mga buang aero, pero karon ang kabang nga tupi mo ay sikat, mga kaigsunan. Asa mo mungit, ana? Sa inyong panahon, mga batanong, dili na tuhod mo ay buslot, sampot na yun ang buslot sa inyong mga anak. Oh, timan ina ang kaso ang pagkaginikanan balos-balos mga kaigsunan. O kining pagpasanay sa kaliwatan nga mulukop sa kalibutan. Ang gitugahan ra nini kaminyoon. Ako balik ko na kaminyoon ra gyud. Mohinungdan ng sexual activity sa asawa bana balaan. Hinlo, dili hugaw kay kini gitugot sa Dios kung ang sexual activity buhaton sa sulod sa kaminyo. Dito?